Ceturtā vienošanās. Centies darīt pēc iespējas labāk. Ceturtā vienošanās ļauj pirmajām trim kļūt par spēcīgu ieradumu. Tā ir saistīta ar pirmo trīs vienošanos izpildi, un tā skan. Centies darīt pēc iespējas labāk. Lai kāda arī būtu apstākļi, rīkojies pēc iespējas labāk, bet neaizmirst, ka viss ir atkarīgs no situācijas. Viss plūst un mainās – Tāpēc konkrēta rīcība var būt laba vienā, bet slikta pavisam citā situācijā. No rīta pamostoties, labā noskaņojumā un jūtot sevi enerģiju, tu spēj izdarīt vairāk nekā vēlā naktas stundā, kad esi noguris. Tava rīcība ir atkarīga no tā, vai tu esi vesels vai sasirdzis, skaidrā vai dzēris, laimīgs un apmierināts vai noskumis, dusmīgs un greisirdīgs. Centies darīt pēc iespējas labāk. Mainās brīžiem, stundām, dienām. Mainās arī tava izpratne par to, kāda rīcība uzskatām par labu un pareizu, noslēdzot četras vienošanās, tavi labie darbi kļūs vēl labāki. Nebeidz censties darīt pēc iespējas labāk. Nesaudzē sevi pārāk, bet arī nepārpūlies. Ja tu pārcentīsies, iztērēsi visu savu enerģiju un beigās atskārtīsi, ka ar labo gribu vien ir par maz, lai tu spētu paveikt iecerēto. Tu nogursi, nodarīsi sev pāri, un tev vajadzēs vairāk laika, lai sasniegtu savu mērķi. Ja tu necenties pietiekami un pārlieku saudzē sevi, tu pakļauj sevi ap, apjukumam, paškritikai, vainas apziņai un nožēlai jebkuros apstākļos centies darīt pēc iespējas labāk. Nav svarīgi, vai tu esi vesels vai slims. Ja tu jebkurā situācijā centīsies no sirds, tev nekad nenāksies šaustīt un tiesāt sevi. Ja netiesāsi sevi, tev nenāksies mocīties vainas apziņā, un tu nekļūsi pats sev par soģi. Centies rīkoties, cik labi vien spēj, un tu atbrīvosies no lāsta, kas pār tevi gūlies. Reiz dzīvoja kāds vīrs, kurš gribēja atbrīvoties no ciešanām. Viņš devās uz budistu templi, lai atrastu skolotāju, kas viņam spētu palīdzēt. Viņš piegāja pie skolotāja un vaicāja. Ja es katru dienu meditēšu četras stundas, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai es sasniegtu apskaidrību? Budistu skolotājs paskatījās uz viņu un teica, ja katru dienu meditēsi četras stundas, pēc desmit gadiem tu varbūt būsi sasniedzis apskaidrību. Mazliet padomājis un sapratis, ka spēja darīt vairāk, vīrs teica. Bet ja es meditēšu astoņas stundas dienā, cik daudz laika man vajadzēs, lai es sasniegtu apskaidrību? Skolotājs paskatījās uz viņu un atbildēja. Ja meditēs astoņas stundas dienā, varbūt tev vajadzēs 20 gadus, lai sasniegtu apskaidrību. Bet kāpēc, meditējot vairāk, vajag vairāk gadu, lai sasniegtu apskaidrību? Tev nav jāiz, jādziedo dzīves prieks. Tu esi šajā pasaulē, lai dzīvotu, būtu laimīgs un mīlētu. Ja meditēsi astoņas stundas dienā, nevis divas, bet no visas sirds, tu tikai nogursi, zaudēsi spēju koncentrēties un dzīves prieku. Centies, un varbūt tu sapratīsi, ka neatgarīgi no tā, cik ilgi tu meditēji, tu tik un tā spēji dzīvot, mīlēt un būt laimīgs.